قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون Sema, ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na kwenye ardhi? Au ni nani anayemiliki kusikia na kuona? Na nani amtoaye hai kutoka maiti na akamtoa maiti kutoka aliye hai? Na nani anayedabiri mambo yote? Watasema, Allah, Mwenyezi Mungu. basi sema je, hamchi? Fadhalikumullahu rabbukumul haqq famadha ba'da al-haqq illa ad-dhalal faanna tusrafun Basi huyo ndiye Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wenu wa haki. Na kipo kitu gani baada ya haki isipokuwa upotovu tu? Basi huwaje mkageuzwa? كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون Ndiyo kama hivyo kauli ya Mola wako mlezi itakavyowathibitikia wale waliopotoka ya kwamba hawatoamini. قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون Sema, je, yupo katika miungu yenu ya washirikina aliyeanzisha kuumba viumbe na kisha akavirejesha?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 Lakini hii inasadikisha aliyotangulia na ni mfafanuo wa kitabu kisicho na shaka ndani yake kutokana na Mola mlezi wa viumbe vyote. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين Je, ndiyo wanasema ameizua? Sema, hebu leteni sura moja mfano wake na muwaite mwawezao isipokuwa Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi mnasema kweli. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين bali wameyakanusha wasioyaelewa ilmu yake kabla hayajawajia maelezo yake kadhalika walio kabla yao walikanusha vile vile basi angalia jinsi ulivyokuwa mwisho wa madhalim hao ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين na miongoni mwao wapo wanaoiamini na miongoni mwao wapo wasioiamini na Mola wako mlezi anawajua vyema mafisadi الله أكبر الله أكبر لا kulingania kwenye tauhidi safi na useme nani anayekuleteni riski kutoka mbinguni inapoteremka mvua na katika ardhi inapomea mimea na kuzaa na nani aliyekupeni kusikia na kuona na nani anayetoa vilio hai kutokana na vilivyo maiti kama mimea nayo ni hai kutokana na ardhi maiti nani anayemtoa maiti kutokana na hai na kama mtu anavyokufa na nani anayepanga na kuendesha mambo yote ya ulimwengu kwa kudura yake na hikima yake wataungama hapana pa kukimbilia. Kwa hakika ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mtenda yote ewe mtume waambie watapoungama. Si wajibu mkubwa kuitii haki na kumhofu Mwenyezi Mungu mmiliki ufalme wote. Huyo basi ndiye Mwenyezi Mungu mkiri na yeye tu peke yake ndiye Mola wenu mlezi aliyethibiti kuwa ni Mola na mlezi na akapasa kuabudiwa pekee wala hapana mwinginewe. Na hapana baada ya haki ya umoja wa Mwenyezi Mungu na kumwabudu yeye tu ila kutumbukia katika upotovu nao ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kumwabudu mwinginewe. Basi vipi mnaiacha haki mkauendea upotovu? kama ulivyothibiti uungu wa Mwenyezi Mungu na kumwabudu yeye vile vile imethibiti hukumu juu ya waliotokana na amri ya Mwenyezi Mungu wakamuasi kwa kuwa hawaifuati haki kwani hakika Mwenyezi Mungu mtukufu hawaongoi kwenye haki ila wanaoishika njia yake sio wanaofanyia waasi ewe mtume waambie hawa washirikina Yupo yeyote katika hao mliowafanya washirika wa Mwenyezi Mungu mkawaabudu awezaye kuanzisha kuumba tangu mwanzo na tena akarejea tena baada ya kushatoweka hapana shaka watashindwa kujibu. Basi hapo tena waambie Allah Mwenyezi Mungu tu peke yake ndiye anayeanzisha kuumba kutokana na kutokuwepo na tena viumbe vikitoweka huvirejesha. Vipi basi nyinyi mnaiacha imani? Ewe mtume Waambie hao washirikina yupo yeyote katika hao mliowafanya washirika wa Mwenyezi Mungu mkawaabudu awezaye kupambanua baina ya uongofu na upotovu akawaongoza watu kwenye njia ya haki wataemewa basi je yupi bora kufuatwa mwenye kuweza kuongoa kuendea haki au asiyeweza hata kujiongoa nafsi yake naye huyo hawezi kumwongoa mtu ila yeye anahitaji mtu wa kumwongoa hao ndiyo kama wakuwa makafiri, mapadri na mamonaki ambao ndiyo mmewafanya ni waola mkamuacha Mwenyezi Mungu. Nini basi kilichokupelekeeni kukengeuka kama mkawashirikisha hawa na Mwenyezi Mungu? Na nini hali ajabu iliyokusukumeni kwenye hizo hukumu na sheria za kigeni? Wengi wa washirikina hawafuati katika itikadi zao ila dhana potovu zokuona na lilizo zote. Na kwa jumla dhanna haifidi kitu wala haiwezi kuwa ni badala ya kujua haki na hasa ikiwa dhana yenyewe ni ya kuzua tu kama hizi dhana za washirikina na hakika Mwenyezi Mungu anayajua vyema wayafanyayo wakuu wa ukafiri na wafuasi wao na ayatawalipa kwa hayo haiwezi kutokea kuwa hii Qur'an aizue mtu yoyote kwani katika kuwa haiwezi kuigwa na katika uongofu wake na hukumu zake hayumkini kuwa itoke kwa yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu tu. Nayo inasadikisha vitabu vya mbinguni vilivyotangulia katika mambo ya haki yaliyotajwa humo na inaweka wazi yaliyokwisha andikwa na kuthibitishwa katika mambo ya hakika na sharia. Hapana shaka kuwa Qurani hii ina cheo maalum kwa Mwenyezi Mungu nayo ni muujiza ambao hapana mtu anayeweza kuleta mfano wake. Bali hawa washirikina wanasema Muhammad kaizua hii Qurani mwenyewe. Ewe mtume, waambie ikiwa hii Qurani ni kazi ya mwanadamu, basi nyinyi leteni sura moja tu mfano wake na mwatake mwatakao isipokuwa Mwenyezi Mungu wajikusaidieni ikiwa nyinyi ni wasema kweli katika madai yenu kuwa hii Qurani nimeitunga mimi. Bali hawa washirikina wamekimbilia kuikadhibisha Qurani bila kuzingatia wakajua yaliyomo ndani yake. Wao wenyewe hawakutazama mna nini, wala hawakusita kuitafuta tafsiri yake na kutaka kuelewa hukumu zake kwa kuuliza wenginewe. Na kukadhibisha namna hii bila ujuzi ndivyo walivyowakanusha makafiri wa kaumu za zamani mitume wao na vitabu vyao. Basi ewe mwanadamu, angalia yaliishiaje mambo ya waliokadhibisha waliotangulia waliachiliwa mbali na wakateketezwa kwa adhabu. Na huu ndiyo mwendo wa Mwenyezi Mungu kwa mfano wa hao. Na miongoni mwa hawa wakanushao wapo ambao watakujaiamini Qurani baada ya kuyafahamu yaliyomo ndani yake na wakaelewa maana yake. Na kipo miongoni mwao kikundi ambacho hakiamini wala hakiachi upotovu wake. Na Allah subhanahu wa ta'ala anawajua vyema wakanushao mafisadi na hata walipa kwa vitendo vyao